В буфеті, довгій вузькій кімнаті, теж порожні. Їсти не хотілося. Він байдуже розглядав вітрину, у якій стояли тарілки з грубо накришеними огірками, жовтим сиром і крутими куштував уранці аж синіми яйцями. Ті ж самі. І чого вони їх так переварюють? Узяв склянку сметани, коржик та чай. З сметаною в одній коржиком в другій руці пішов у глиб кімнати. Ковзнув поглядом на столик ліворуч, подивився далі, і враз у нього тенькнуло в грудях, і склянка з чаєм небезпечно затанцювала на блюдечку. Біля стіни сидів ірша. Він підвів погляд і теж розгубився. Бачив, що відводити погляд пізно. Вже незручно вдавати, що не бачить Тищенка, і від того розгубився ще дужче. І тоді підвівся. Василь Васильович поставив на стіл сметану та чай. Ірша вже опанував себе, стояв вільніше, але подати руку не одважувався. Така несподіванка приємна, мовив він. Справді несподіванка, подав руку Василь Васильович. Теж на нараду, але я сьогодні тебе не бачив. Забігався в справах. На мить затнувся, але, мабуть, боявся мовчанки і казав далі. Хотів піти в ресторан, але там трах, бах, тарабах. Ви вчора приїхали. У якому номері поселилися? В сорок шостому. Мовчанка таки впала, і вони взялися до їжі. Ірша вдавано зосереджено, Тищенко знехотя і вже не відводив очей, розглядав свого колишнього земляка. Роки негорою пролетіли й над Сергієм. Обличчя розповніло, і біля очей промінчики зморщок. А чуб такий же текучий. Якщо в ньому і є сивина, то її непомітно. Проте звідки їй взятися? 36 чи 37 років. Вочевидь, вже не дуня. З тим словом згадався Рубан, а з ним Ірина, котра переповіла його жарт. Уже, мабуть, не почервоніє. Виглядає людиною певною себе, чи, як люблять казати жінки, мужньою. Василь Васильович здивувався собі, що думає про цього чоловіка без злоби. Чому? Така мілка м'яка душа? Так усе перетрує, перетирає час? Адже скільки разів по приїзді у веселе прокидався і лежав, упершись поглядом у жовту пляму плафона під стелею. Скільки разів уява малювала жорстокі солодкі серцю картини. Ось він упіймав віршу на якійсь громадській підлоті. І громить його, і знищує, і втоптує в порох. Або ось лежить він Тищенко і помирає. А вони сидять біля його ліжка і плачуть. Але такі думки рідко. Душа прагнула помсти. Спочатку в перші дні не прагнула, а коли прийшла справжня самотність, коли вечорами за вікном гудів вітер, і холодна крупа сіялася в шибки вікон, коли в людей Новий рік, іменини, звіздини, гаряче. Прагло чекав іршиного провалу, жадібно вчитувався в повідомлення газет, чи не сталося чого з ним. Василь Васильович сам себе ненавидів за це, докоряв собі, виховував, але нічого не міг собою вдіяти. Щоправда, з роками ті картини примеркли, віддалилися. І ось злоби немає. Тільки важко.